Ψευτικοί ανθρώποι, ψευτικοί ρόλοι. Ονείρο πόλη, μόνιρα που χωράνε σε ένα χοντρό πορτοφόλι. Έχω τόσα να πω κι αυτό τον τόσο ψεύτικο κόσμο που μέρα παραμέρα μέσα ζω. Μικρινάν μέρε, ψευτικά προσπίτα, χαμόγελα, ψευτικέ καλημέρε. Ψευτικέ φιλίε, με κρυμμένα προσωπικά συμφέροντα, εγωισμού και υποκρισίε. Ψευτικέ αγάπε, ψευτικέ σχέσει, ψευτικά λόγια μεγάλα γεμάτα με υποσχέσει. Όλοι πίσω από την ύλη, ψευτικέ γυναίκε με ψευτικά στήθη, ψευτικά χείλη, ψευτικά πρώτα πρότυπα. Ψευτική χαρά, ποντό, ναρκωτικά, γιόγκα. Ψευτική πνευματικότητα, νέα εποχή. Ψευτικέ θρησκείε, ψευδοπροφήτε και ψευδομεσίε. Πλαστικά λουλούδια, ψευτικά εμπορικά τραγούδια. Ψευτική MCs, πλατινένια συντή με ψευτικέ πωλήσει. Ψευτικέ ασφάλειε, ψευτικέ διαφημίσει. Ρουχά από μιμήσει, ε, Ψευτική ενημέρωση, ανθρώπινα δικαιώματα, πρόοδο. Ευρωπαϊκή Ένωση, απάτηλα όνειρα. Στημένε εκλογέ, ψεύτε, πολιτικοί. Όλο λένε θα, όλα τόσο ψεύτικα μαζί κι εγώ. Ένα ψεύτη σε έναν κοσμό τόσο πνευμάτικα νεκρό. Την αληθινή ειρήνη και ησυχία μεταξύ ανθρώπων τη βρήκα μόνο στα νεκροταφεία. Γι' αυτό γράφω. Ένα ψεύτη ποιητή μέχρι τον τάφο. Με τα μάτια στραμμένα στον ουρανό. Θεέ μου το λέω, το εννοώ. Στη ζωή αυτή μονάχα σε να βρει καλύθινο Lies, another innocent cries. Sentiments of war with the prestigious disguise. Tell them that they fighting for the country survives. But for every enemy, a hundred innocent die. Fake world living in the darkness All we do is care about ourselves like we heartless Fake cash, fake politicians Preaching out their lies to the public with the fake compositions. Central banks of the highest positions Giving out orders we fail to addition Coalitions with devilish missions Cold is a warning of soul premonition Fake television brainwash programs Fake radio controlled don't scams Fake cars, fake chains, fake looks Fake songs, fake rap, fake crooks Fake drugs drugs, fake clubs, fake friends, fake love, fake sex, fake life. God forgive me for my sins, I'm aware though. Never too late to change on your ways, bro. It ain't all about the fame or the payroll. It's up to you to make a change every day though. Clear the hate from your mind and the soul and pave your own way for the road. Road.